أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد في книге Умбетул Ахкам došli smo do poglavlja Babu Salat el Hauf poglavlja o namazu u strahu to je u stvari do hadisa 149. Ovo poglavlje o namazu, namaz u strahu, <clears throat> znači riječ o namazu koji se klanja na spomenute načine koji će doći i u i osobu, za osobu koja je musafir, za osobu koja je mokim, boravi u svome mjestu. Namaz u strahu je potvrđeni po Kur'anu i po sunnetu u pođma učenjaka. Znači imamo kuranski ajet koji opis namaza u strahu, a onda je došlo u hadisima nekoliko verzija. Čak se razilazi, razilazi se učenjaci, hadisi, koliko u stvari verzija došlo oblika načina namaza u strahu. <clears throat> Naravno, ovaj namaz je propisan kao što kaže mnogi zatranci kao milost, odlažen šano, kao vid olakšice. A usto se još nastoji da se taj namaz, da se on obavi u džematu, da se obavi u džematu, i to na ovaj posebne načine, posebne oblike koje inače nemamo u drugim, drugim a ovakve načine manje. i e, ti način klanja namaza u strahu zavisi u stvari, zavisi od strani e, gdje se nalazi neprijatelj pravca kibli. Ako je, ako je neprijatelj u pravcu kibli, imaju jedni način klanja namaza, ako je neprijatelj e, sa lijeve ili desne strane pravca kibli ili iza leđa, ono se more primijati neki drugi oblici klanjanja namaza u strahu. Pa ćemo spomenuti nešto ukratko što se rekli za prvi ovaj hadis, 149. Ano Abdullah ibn Umar ibn Khattab radijallahu anhuma, kale Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, se da je rekao, Salam bina Rasulullah sallallahu alaihi sallam salata al-haufi fi ba'di ayamihi alati laqiya fiha al-aduve. Planao je sa nama Allahu sallallahu sallam namaz u strahu u danima, u nekim danima u kojima je sreo neprijatelja pa sada ibn namjerno opisuje ukratko znači. Opisuje kako su oni. Fekame ta i Skupina je stala znači na qiyam sa poslanikom ve sellem Wa ta'ifatu bi iza aduwi A skupina je bila okrenuta u pravcu neprijatelja. Znači straža čuvala straž u pravcu neprijatelja. Znači ovdje je ovdje riječ o okolnostima namaza u strahu kada je neprijatelj blizu tu, kada može napasti, kada može nauditi. Kaže, fa salla ma'ahu rak'atan Kaže, pa oni koji su bili sa njim, klanjao je sa njima jedan rekat, a zatim su oni otišli. Još poslije tumačenja učenjaka otišli, znači otišli su, ali se račun da su šli kuna, izbrekli namazu. وَجَعَلَ آخَرُونَ فَصَلُّوا فَصَلَّ بِهِمْ رَكَعَتَ Pa su došli ova druga skupina, a poslanik sallallahu alejhi i dalje bio na namazu. Pa je sa njima klanjao jedan rekat. Fa qadati ta'ifatan rak'atan rakat. Kaže pa su obje ove skupine dodale još po jedan rekat. Tako da su te skupine klanjale dva rekata, a i poslanik sallallahu alejhi sa jednom klanjao jedan rekat, sa drugom drugi rekat. To je tekst hadisa. Opis, opis hadisa, kako ga ovdje navio Abdullah Besam, kaže Allahom poslani se na sallam je od namaz u strahu sa skupinom staba u jednom bitaka, nije spomenuo o toj bitke riječ, kad su se znači, susreli muslimani sa neprijateljem, kafirima. E, znači, ovo su stanja kada je postoji mogućnost da neprijatelj napadne. Izvrši napad na, na muslimana. Zato se zove e, namaz u strahu. Znači, u strahu od napada. Pa je, kaže, Allah poslanik sallallahu sallam podijelio sahabe u dvije skupine. E, jedna je skupina bila sa njim u namazu, a druga je bila u pravcu neprijatelja koji su stražarili čovjek u tim pracu ne se su ovima koji su klanjali. Pa je klanjao jedan rekat sa, skupinom koja je bila sa njim, pa su oni otišli, oni i dalje ostao u namazu, pa su oni otišli, vahum fi salati, a i dalje su bili u namazu. Pa je došla druga skupina koja nije klanjala uopšte. Pa je sa njima klanjao poslanik sallallahu alaihi sallam jedan rekat, zatim je predao selam znači poslanik sam predao selam, a onda su, znači, imamo obje grupe da su trebali dodati još po jedan rekat. Kaže, pa je skupina, ova zadnja što su planjala sa njim, oni su ustali i dodali još jedan rekat, nakon što je poslanik sa predao selam. Pa je, kaže, pa su onda kad su predali selam, kaže, e, tu me zehebu lil pa su oni otišli da čuvaju stražu, pravcu neprijatelja. A ona prva skupina, koja je prva skupina koja je klanja jedan rekat, onda su oni dodali još jedan rekat. Ovako je pisao Gulode Mada se može drugačije razumjeti iz ovog, teksta da pisa. Uglavnom, doći nam još što drugi oblici, doći njima. E, ono što se zaključuje iz Hadisa, na što ukazuje Hadis, propisano slanjanje našeg namaza u strahu, kada postoji za to povodi razlog, jedno bili na putovanju ili bili e, u svome mjestu, i e, taj namaz je olakšica. E, također hadis ukazuje na to da mnoštvo pokreta u namazu, imamo mnoštvo pokret koji nisu od namaza, to je kretanje, odlazak, dolazak, čekanje, bez ičega. Da je tu u nuždi, da to u nuždi, pa u ovom slučaju, ovaj oblik namaza, ne, ne narušava namaz, ne kvari namaz. Zato pilu. Onda vidimo ovdje također da kaže ovaj inače hadisi koji govori o namazu strahu, govori o, o tome da je šerijat daje prednost klanjanja u namaskom vremenu i klanjanja u džematu. Jer ovo stanje posebno ako je bilo trebala biti neka olakšica da se ne klanju džematu, to je ovo stanje, stanje straha, strometlija svojim svoji muslimani. Odlučno da, da, da se desi nahrata borba. A došla je znači, naredba i propisano je da se klanja u džematu. A onda vrijeme isto. Što, što da klanja u punom spoji namaz. Ovaj ako je punje sa kindijom, ili ako je akšam sa jacom i dobrnuto a ovdje je došlo da moraju klanjati i u namansko vremenu da moraju klanjati u, u džematu. <clears throat> Što znači da se daje tome e, ovaj, da se tamo daje tome značaj kada dođe do kolizije između određenih šartova namaza. Da li je bitna, bitni taharat ili namasko vrijeme, kao što se zna desiti u praksi. Također hadis ukazuje da je obaveza da muslimani čuvaju stražu, da budu e, pažljivi, pazrivi, da se čuvaju neprijatelja. I ovaj namaz je propisan u ovakvom obliku zbog toga da jedna skupina može da pazi na neprijatelja, da ne napadne, da ih ne zanadi, a druga da obavi namaz. To što su klubu S time, s time se dokazuje obaveza, obaveza znači da se da se izvrši sve potrebno što je, što je potrebno da se izvrši, spremnost na borbu, da, da neprijatelj ne iznenadi, ne napadne i da da ne zauzme za određeno mjesto i tako da dokazuju sa ovim, sa ovim dijelom Kuranstva. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.